Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 7, 590 Ang kamatayan ni Pope Pelagius II Namatay siya dahil sa laganap na salot sa kanilang lugar. Namuno ang butihing papa sa loob ng labing isang taon siya ang nag-ata sa mga pari na dasalin ang banal na awa araw-araw. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.